gute tubwire dusobanurire baramesera bakanyoza bakangaburira bakajya bampanura ngo ngende kuryama kuri wowe umukozi wo mu nzu ategerezwa gufata gute umwana areze umwana arira tegereza kumufata neza kumufata neza tubwira udusubiramo ingene biba bimeze amuheka akamugaburira akanamwoza akajya anamusinziriza adonayi nawe w'imyaka icyenda arashima kuko umwigeme hajejwe kumurera kumwe n'abo bavukana abyifatamwo neza aradukinisha akadutera inkuru gushyira bave ku kazi aratumesera aratwoza aradukinisha aratugaburira john daken ndayihayeho imyaka cumi n'umwe nawe abona ko inyifato nk'iyo hari ikwiye kuranga umwigeme afise igikorwa cyo kurera abana aramukunda akamugaburira akaboza akabakinisha ntaho bishyika umukozi wo mu nzu agafata nabi umwana byoshika ukajya usanga ntiyamwogeje bica bigira ingaruka mbi ku bana manta marie centre ikuzeho imyaka umunani havuga ko bishobora gushika ko abigeme bo mu nzu batubahiriza neza igikorwa bajejwe ariko agashima bifata neza muri ako kazi baratwoza bakatugaburira bakaturyamika bakatumesera ego none ntaho bishika ugasanga abakozi bo mu nzu ko barafata abana nabi birashika ubu duha nk'uburorero baboza babaryamika Karen w'imyaka cumi n'umwe habona ko hari abigeme badakora neza uwo murimo wo kurera abana n'abandi ariko bavyitwararika hariho ababitaho neza n'abatabitaho neza mbega kuri mwebwe umukozi wo mu nzu arera abana yutegereza gufata gute umwana igihe abavyeyi baba bari ku kazi e, yoraba ko ibikenewe byose nko kumwoza kumugaburira byose akabigira neza kuri uwo mwana mbega ntaho bishika ugasanga umukozi wo mu mu yafashe nabi umwana eh, hari igihe batabagaburira batabaha ibyo baba bakeneye ababyeyi ngo barakwiye kwitwararika kumenya aho bahaye kurera umwana wabo umufasoni mediatrice nibaruta yanonosoye ibijyanye n'inyifato asigura ko umwana akurikiza indero yahawe n'uwamureze umwana akiri muto akurana ah, indero y'uwamuretse umva ko umuntu baba bagumana umwanya munini amwigisha gutambuka amwigisha kuvuga amuganiza ibintu bitandukanye amwigisha ibikwiye gukorwa n'ibidakwiye gukorwa urumva umwana aregwa n'uyo muntu aheza akagira inyifato rero zifatiye ahanini cyane kuri uyu muntu babana umwanya munini kandi muri iyo myaka iyo twita pehayo sansibure ni ukuvuga imyaka nyine umuntu nta bintu kanaka bazi bivuga ni igihe cyo kwitaho cyane umwana kuko aba ariko ibintu n'ingoga cyane rwose bivanye n'ibyo yagiye arabamo bivanye n'ubuzima bwiwe bivanye n'ibyamushikiye ugasanga nakomeye mu byo rero ntihingera bicika ahandi ugasanga umwana yarononekaye umukozi wo mu nzu ariwe mwigema ajejwe kurera umwana ngo asa n'uko aba ari umubyeyi w'uwo mwana igihe ababyeyi bari ku kazi umupfasoni donavine nahimana ho mu gisagara ca gitega avuga ko icyo yitwararika avuye ku kazi ari ukuraba ko uwo mwigeme yitwaye neza mu vyo ajejwe nka jewe nk'akarorero notanga novuga yuko abakozi bakora mu nzu barira abana bakeneye utashe utegere utegerezwa kumenya uti umwana yafunguye cyangwa ntiyafunguye ukabaza umukozi wawe uko mwiriwe n'umwana mbega umukozi wo mu nzu arera umwana ategerezwa gufata gute umwana igihe ababyeyi baba bari ku kazi umukozi wo mu nzu arera abana yategerezwa gufata umwana neza kuko niwe muri uwo mwanya aba ari nk'umubyeyi wiwe mu gihe ababyeyi baba bari ku kazi mbega ntubishika ugasanga abo bakozi bo mu mazu barera abana batanguye gufata nabi abo bana baretse birakunda gushika ugasanga umukozi wo mu nzu arera abana ugasanga abafata nabi ntabitaho umwana ugasanga yarabaye toromatise umushinga ntahe amede niyo kindi ho mu gisagara cya gitega abona ko kwitaho kumenya umwigema areze umwana ari iby'agaciro kuko hari ababikora mu guca amafaranga gusa kubera twebwe tutaba turi hafi biravana n'ukuntu umukozi arera abana ukuntu nawe nyine ukuntu aba yarakuze ukuntu afata abana ukuntu abakunda hariho abakozi badakunda abana baba baje guca amafaranga gusa ariko urashobora kubimushyiramwo mu gihe uciye mu bintu byo kumwegera Eh, mbega umukozi wo mu nzu yotegerezwa gufata gute umwana igihe ababyeyi baba bari ku kazi umukozi ajejwe korera umwana igihe ababyeyi biwe bari ku kazi canke bagiye mu mirimo itandukanye umukozi ategerezwa kwitaho umwana akaraba umwana ko ashonje akamenya amasaha umwana ko akamuraba ko yiyononye akamuhindurira impuzu akamumesurira impuzu akamufata neza akanamukinisha mbere akanamwigisha no kuvuga mu gihe hari umwana akiri muto ataramenya kuvuga mbega ntaho abakozi bo mu nzu bagafata n'aba bana eh vyama kenshi vyama byabaye kenshi yego nkaho mbaye birakunda gushika ugasanga nk'umukozi yafashe nawe umwana humva izi canke ziriya hari akarorero uburorero bw'ingene umukozi wo mu nzu ashobora gufata nabi umwana nka twebwe tuba mu bisagara hariho abakozi bo mu nzu baturera abana baba bavuye hiyo iyo twavuye natwe ugasanga rero wewe ashize mu gisagara aragiye mu bintu gusamara ugasanga ribagiye ko umwana ari ngaho mbere wanashaka akibagira nuko umwana ashobora kuba akeneye ko bamuhindurira impuzu mbere ugasanga wewe ntacyo yitayeho ariko hakaba n'abandi bakozi bo mu nzu bashobora guhinduka bivanye n'ukuntu bavugana n'ababyeyi b'abana kubera uri umubyeyi w'umwana utegerezwa kuyaga n'umukozi niba wubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira turi mu kiganiro nkingira kuri radiyo y'isanganiro uno munsi turi ko turaba uko igikorwa cy’abakozi bo mu nzu ari bo bigeme bajeje kurera abana bategerezwa kubikora na cyane cane igihe ababyeyi bari ku kazi umwigeme ahabwa akazi ko kurera umwana ngo yategerezwa kuba yarabyigishijwe umuhinga mu vy'inyifato mediatrice Nibaruta avuga ko mu gihe bitarashoboka ababyeyi bakwiye kuba hafi kenshi abana babo yorondera ingene abana n'umwana cane umusumba uko babana n'ujya mukozi ujya mu bone ujya mukozi amuhangwa mu murerere eh, ariko muhinga turi ko turavuga uwo twumviriza yohava yumva umenga dufashe yuko abo babone abo bakobwa bo mu nzu umenga benshi canke nka bose eh, niwo bashoboye ico gikorwa co kurera abo bana ubwo ntihariho umukobwa ushobora kumwitaho uwo mwana akabishobora neza bariho bariho bariho mugabo si benshi si icyo cyonyine nk'ubu umukozi arashobora kuba yifitiye watsapu hama kubwira umwana ntamugora agaca amujyana mu ntebe akamutereka imbere ya televiziyo televiziyo irafise irafise ingaruka mbi cyane rwose ufatiye kuri urya muco wayo ufatiye ku bintu biba ko biracamo ku bwonko bw'umwana habaye uko kuvugana hagati y'umubyeyi n'uwo mubone eh, umwana arashobora kubaho neza nta kibazo eee eh, urumva umubyeyi ariko agiye agomba kuzeza umwana umukozi yagomba kumuganiriza kuri kahise cyane bagashyiraho ya makamera dusiveyanse kugira ngo amenye ingero umwana yirigo ni ukuvuga bagashyiraho ubuhinga bashobora gukurikirana ibiriko biraba ibiriko biraba muhira ababishobora um-, umwana akiri muto agomba kuregwa na nyina canke akaregwa n'undi muntu w'inkoramutima wowe gusa iyo utashe uraraba ukabaza umwana ingene yiriwe hari n'igihe uwo mwana aba ataravuga mugabo ugaca usanga umwana akubonye yarahahamutse umwana akubonye ukaza ubona ararize umusigiye umukozi wo mu nzu ugasanga kenshi iyo umwana yanka umukozi kenshi hari igihe usanga bamukubita leta muvugana gute n'abakozi bo mu nzu barira abana banyu birashika mu mukicara mukavugana murabatelefona bigenda gute umusanzu uri umubyeyi mwiza wategerezwa gutelefona umukozi wawe wo mu nzu ukamubaza uti umwana amerewe gute kuko abakozi bo mu nzu usanga bafise ubuzi bwinshi bwinshi bwinshi ugasanga n'umwana yarinze nta n'umuntu n'umwe yumva ku bwa amede niyo kindi ngo ikiganiro hagati y'umubyeyi n'umwigeme arera umwana wiwe kirakenewe cyane ku neza y'ico kibondo abavyeyi turafatirwa ugasanga twatwaye n'ibintu canke biriye urabona umuntu aronderera hirya no hino ariko umuntu araheza agashiramwo amayinite mw'itelefone akamubaza ati umwana ameze gute niba umukozi wawe akurabira umwana ada telefone afise iyo onye ni sharije y'iwawe yo kumugurira telefone kugira ngo uzuramenya eta y'umwana ahigeze mbere bibaye na ngombwa kubera ubu twarateye imbere ukamuzigira amayinite y'ijana yo gukubipa mbere mu gihe abonye umwana afise ikibazo agwaye cyangwa yaguye arashobora gukomereka umwana urabona umwana ni umwana nyine nkagewe nk'uko ndabibona kandi ndabikora bisaba yuko wewe umukozi wawe akurerera umwana umwegera iyo migenderanire irakenewe cyane y'umubyeyi n'umukozi amurerera umwana umubyeyi ngo akwiye gufata umwanya ukwiye wo kuba hafi umwana wiwe umuhinga mu by'inyifato mediatrice nibaruta abona ko guhebera umwana umukobwa ajejwe kumurera ari uguha ikibondo ushobora kuba afise ibibazo yabayemwo benshi baza gukora ubwo buzi usanga batashoboye kubaho neza mu miryango yabo bikamubuza kubandanya kwiga urumva aba yashaka kwiga muganga ntashobore kwiga agashaza rero gukora ibyo bikorwa uca usanga rero si abantu bigishijwe cyangwa bahabwa inyigisho twariko turaba uko igikorwa c'abakozi bo mu nzu ari bo bigeme bajeje kurera abana bategerezwa kubikora na cane cane igihe abavyeyi bari ku kazi murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro barakoze abatanze intererano nshimira kandi je haha nibigira yamfashije kwegeranya amajwi kuri mikoro mwari kumwe na Alain Desire bukeye neza naho ubutaha cyari kiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire